الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الرسول الأمين وعلى آله الأكرمين وأصحابه الطاهرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kaum muslimin jamaah salat maghrib di Masjid Raya Al-Ikhwan Sorowako yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. pada malam hari ini sambil menunggu datangnya waktu salat isya kita memanfaatkan sebagian dari umur kita ini untuk bertalabul ilmi mengkaji ilmu agama terkhusus kita berada di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Majlis seperti ini harapannya adalah tergolong termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ويتدارسون بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya. Mempelajarinya. Kecuali pasti akan turun kepada mereka as-sakinah. Perasaan tentram. Yang masuk ke dalam kolbu. Hilangnya rasa gundah. Yang kedua. Yang kedua rahmat Allah turun untuk kaum tersebut sehingga dirahmati oleh Allah umurnya dirahmati fisiknya dirahmati imannya dirahmati ibadahnya dengan sebab bermajlis di rumah Allah membaca Al-Qur'an atau mengkaji dan mempelajarinya kemudian juga para malaikat pun ridha dan senang atas perbuatan hamba-hamba Allah kaum mukminin tersebut dan Allah subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh memuji menyanjung hamba-hamba Allah yang berada di masjid di muka bumi itu dalam keadaan mengkaji Al-Qur'an dan membacanya Semoga majlis kita di malam hari ini tergolong dan termasuk apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin saudara saya yang seislam yang seiman Kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat dipastikan bahwa tak seorang pun dari kita mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Demikian Allah mengatakan. Jika kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dalam salat Maghrib tadi kita mendengar salah satu ayat yang dibaca oleh imam kita di dalam surat Al-Kahfi Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada Katakan wahai Muhammad sampaikan kalau seandainya samudra yang luas itu air yang ada di sananya dijadikan sebagai tinta untuk menulis mencatat berbagai kebesaran-kebesaran Allah dan nikmat-nikmatnya niscaya air di samudra tersebut akan kering habis sementara keagungan dan kebesaran Allah serta nikmatnya belum selesai ditulis dan bahkan kata Allah, walaupun kami datangkan tinta seluas samudra yang seperti itu. Tidak akan cukup menulis nikmat-nikmat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, sifat-sifat Allah. Maka dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin mencoba menyebutkan salah satu saja. Saya dari karunia nikmat Allah. Karunia nikmat Allah yang saya maksud disebutkan dalam salah satu ayat di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Sungguh, aku telah berikan, aku telah limpahkan karunia kepada kaum mukminin yang sangat besar. Yaitu dengan diutusnya seorang rasul dari diri mereka sendiri manusia seperti kaum mukminin ini ayat ini menegaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad sebagai rasul kepada umat ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Allah sebutkan hikmahnya di akhir ayat. Kalau bukan karena ini, kata Allah, sungguh mereka dahulu berada di atas kesesatan yang nyata. Diutuslah Nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membawa Al-Quran yang Allah wahyukan sebagai kalam ilahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita hidup di berbagai penjuru dan berbagai wilayah di muka bumi ini dalam keadaan tidak diutus dan belum diutus kepada kita seorang rasul nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah kita tidak bisa bagaimana kita bertaqarrub mendekatkan diri mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, nikmat kalau kita pandai-pandai menjaganya dan mensyukurinya, dia akan langgeng, akan terus berlanjut bahkan bertambah. Sebaliknya, karunia dan nikmat kalau kita kurang pandai bersyukur kurang pandai menempatkannya pada tempatnya yang Allah ridhai maka nikmat itu akan Allah cabut dan sebagai gantinya adalah azab Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi lasyadid sungguh rob kalian telah menetapkan bahwasanya jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat pasti kata Allah aku akan menambah nikmat tersebut kuantitasnya ataupun kualitasnya akan ditambah oleh Allah tapi jika kalian tidak mau mensyukurinya ketahuilah sesungguhnya azabku, siksaanku sangat pedih. Para hadirin yang saya muliakan, di ayat lain Allah mengatakan, Dalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat, sebuah karunia yang sudah Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Para hadirin yang saya muliakan, perbincangan kita atau materi kita malam hari ini adalah ingin mengenal nilai sebuah nikmat salah satu nikmat terbesar yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Tidak mungkin kita bisa menjaga dan memelihara nikmat besar ini kalau kita tidak mengenal hakikat nikmat ini. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita hakikat nikmat ini dan mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik ini saya pilih hanya kebetulan saja, tidak ada kaitannya dengan bulan Rabiul Awal. Kebetulan saya melihat saya merasa penting untuk mengingat-ingat nikmat ini sekaligus saudara-saudara saya seiman dan seislam. Maka mari kita ingin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang Allah perkenalkan di dalam Al-Qur'an dan diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sendiri di dalam sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, di dalam ayat yang sama di dalam surat Ali Imran yang tadi saya bacakan Allah mengenalkan siapa Nabi Muhammad posisinya kedudukannya tugasnya Allah mengatakan Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yang pertama yatlu alaihim ayatihi. Nabi Muhammad itu diantara tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kaum mukminin. Ada ayat turun wahyu dari Allah dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat. Bahwa telah turun tadi atau semalam ayat ini nanti turun sebuah surat disampaikan dengan penuh amanah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang surat tersebut. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun hingga kurang lebih 23 tahun masa berdakwah Rasulullah menjalankan amanah selesailah Al-Qur'an menjadi 30 juz yang sekarang sampai kepada kita dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas pertama Nabi membacakan ayat demi ayat. Turun ayat Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nanti turun ayat lagi yang berikutnya Qaf wal Qur'anil Majid dan begitu seterusnya ayat demi ayat surat demi surat sampai lengkaplah 30 juz Al-Qur'an. Wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan tugas dan amanah. Yang kedua, Allah melanjutkan wa yuzakkihim dan tugas Nabi Muhammad yang berikutnya adalah membersihkan kaum mukminin dari kejelekan-kejelekan dosa, kejelekan-kejelekan akhlak dengan memohonkan ampun kepada Allah, dengan berdoa, beristighfar untuk kaum mukminin. Yang ketiga, Allah melanjutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah dan Nabi Muhammad itu tugasnya mengajarkan yu'allimu mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Qur'an dan al-hikmah kata para ahli tafsir al-hikmah maksudnya adalah sunnahnya kita perhatikan tugas ketiga Rasulullah dalam ayat ini. Yu'allimu, mengajarkan. Kalau yang pertama, yatlu, membacakan. Berbeda dua tugas ini. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat, kepada kaum mukminin bagaimana cara beramal dengan Al-Quran. Al-Quran. Bagaimana cara memahami melalui Al-Quran. Bagaimana cara beriman. Bagaimana cara berakidah. Bagaimana cara berakhlak. Melalui Al-Quran. Dalam 23 tahun Rasulullah mempraktekkan Al-Quran. Mengajarkan kepada para sahabatnya makna-makna hukum-hukum Al-Quran yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, diriwayatkan dari sahabat Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib, kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, beliau-beliau mengatakan, dahulu kami jika belajar 10 ayat Al-Quran dari Rasulullah SAW, belajar 10 ayat Al-Quran. Dari Nabi, maka kami tidak berpindah ke ayat yang berikutnya, ke 11, 12, dan seterusnya, kecuali kami telah mengambil ilmu tentang ayat-ayat tersebut, dan bagaimana cara beramal tentangnya. Belajar hukum-hukum yang dikandung, makna-makna yang dikandung, dan bagaimana cara beramal dengan ayat-ayat tersebut. Sehingga para sahabat Nabi pun belajar Al-Quran langsung dari Rasulullah. Sehingga akhirnya para sahabat mengajarkan kepada umat tafsir Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ditafsirkan oleh para ulama ditafsirkan oleh para sahabat nabi dijelaskan hukum-hukum yang dikandung oleh ayat tersebut ayat yang berikutnya dan seterusnya para hadirin yang saya muliakan maka dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kalau kita ingin mensyukuri nikmat diutusnya Rasulullah kepada kita sebagai kaum mukminin adalah mempelajari Al-Quran, makna-makna dan hukum syariat yang terkandung di dalamnya melalui bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. karena nabi diutus untuk mengajarkan Al-Qur'an. Kita lihat sekarang. Al-Qur'an memerintahkan kepada kita dalam ayatnya tentang ibadah wudu. Di dalam ayatnya dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum Wahai orang-orang yang beriman jika kalian hendak menegakkan salat maka cucilah wajah kalian kemudian tangan-tangan kalian sampai ke siku kemudian selanjutnya sekarang kita tahu bahwa di antara cara berwudu itu berkumur dari mana kita tahu di dalam Al-Qur'an tidak ada kita tahunya adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh lain. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Wajib atas kaum mukminin untuk berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi yang mampu untuk melakukannya. Kita tahu haji itu dilaksanakan mulai tanggal 8 Dhul Hijjah, hari Tarwiyah, dan berlanjut wukuf di Arafah pada tanggal 9, kemudian seterusnya dan seterusnya. Sekarang kita bertanya, dari mana kita tahu bahwa wukuf adalah pada tanggal 9 Hijjah? Dicari di Al-Quran, nggak ada. Tahunya kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu bahwasanya wukuf itu di Padang Arafah, bukan di Mina, bukan di Masjidil Haram. Wukuf adalah di Padang Arafah. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad kita mengenal dalam ayat ini salah satu tugasnya adalah mengajarkan menjabarkan, merinci, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran. Didengar oleh para sahabat Nabi, didengar dan dilihat oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Abu Dhar Al-Ghifari, Anas bin Malik, Aisyah, Ummu Salama, Asma, dan yang lainnya. Didengar, difahami, dilihat, dan diikuti oleh para sahabat. Para hadirin yang saya muliakan, mari kita akan melanjutkan upaya kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih jauh melalui Al-Qur'an. Sebelum saya menyebutkan yang berikutnya, perlu saya garis bawahi bahwa dari ayat dari surat Ali Imran ini Kesimpulan yang bisa kita ambil antara lain. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang hidup 1400 tahun lebih sepeninggal beliau. Ingin belajar Al-Quran. Ingin memahami hukum-hukumnya. Syariatnya. Makna dan tafsirnya. Hendaknya mengambil tafsir dari para sahabat Nabi Muhammad murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah telah mengajarkan kepada para sahabat secara lengkap apa itu Al-Qur'an, bagaimana diamalkan dan bagaimana dipahami. Kita ingin mengenal Rasulullah lebih jauh lagi. Di dalam ayatnya yang lainnya Allah mengatakan وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin laki-laki ataupun kaum mukminah perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, meletakkan sebuah aturan dan syariat, masih saja mencari aturan-aturan alternatif, masih saja mencari hukum-hukum alternatif, meninggalkan, mengenyampingkan aturan Allah dan Rasulnya. Barang siapa, kata Allah, yang melanggar Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini di dalam surat Al-Ahzab. Para hadirin yang saya muliakan. Ayat ini dengan tegas mengatakan tidak pantas bagi kaum mukminin yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Islam, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul sebagai Nabi dan utusan Allah, dia masih mencari aturan-aturan lain dalam kehidupan peribadatannya, rumah tangganya, akhlaknya, akidahnya, dan yang lainnya. Jangan. Jangan sampai aturan Rasul, bimbingan Rasul, hadis Rasul dikalahkan dengan aturan manusia. Jangan sampai hadis Nabi, bimbingan Rasul dalam berbagai urusan keagamaan ini dinomorduakan kalah dengan aturan adat istiadat dan yang lainnya. Jangan, karena itu adalah Nabi kita. Yang kita beriman, beliau sebagai utusan Allah Para hadirin yang saya muliakan. Masih di dalam Al-Quran. Allah mengenalkan kembali kepada kita siapa Nabi. Kedudukannya. Posisinya. Antara lain Allah mengatakan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana wa dzakarallaha katsira sungguh telah ada bagi kalian wahai kaum mukminin pada diri rasul teladan yang baik bagi kata Allah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Nabi Muhammad akan menjadi uswatun hasanah, akan menjadi teladan yang baik bagi siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Serta orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah. Dalam ayat ini Allah mengenalkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, teladan yang baik dalam berbagai urusan. Bagi para pemimpin rumah tangga yang ingin memimpin, membina, membimbing rumah tangganya dengan baik dan diridhoi oleh Allah, ikutilah cara dan metode Rasulullah membimbing rumah tangganya, membina rumah tangganya, membina istri dan anak-anaknya. Jangan kita mengikuti cara-cara non-Islam Jangan kita mengikuti cara-cara barat, cara-cara adat istiadat dan yang lainnya, kemudian kita mengalahkan dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu evaluasi dari kita. Begitu juga dalam kehidupan peribadatan. Beliau Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Teladan yang baik. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah dengan cara yang diridhoi oleh Allah, ikuti tata cara ibadah Rasulullah. Tata cara salatnya, tata cara puasanya, tata cara hajinya, tata cara berzikirnya. Semua urusan ibadah yang zahir maupun yang batin ikutilah metode ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi yang ingin berdakwah ingin menyebarkan Islam dan ilmu Islam kepada umat maka ketahuilah metode dakwah terbaik adalah metode dakwah sang uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikutilah dan jadikan beliau sebagai teladan Para hadirin yang saya muliakan. Dalam ayat lain Allah masih mengenalkan kepada kita Nabi Muhammad yang diutusnya. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Segala perintah yang datang dari Nabi, kata Allah, ambillah dan lakukanlah dan segala larangan yang dilarang oleh Nabi kata Allah segera tinggalkan subhanallah berarti Nabi Muhammad itu posisinya sangat tinggi yang memperkenalkan beliau kepada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin yang saya muliakan sebelum saya menyebutkan beberapa hadith hadith rasul tentang kedudukan beliau kembali akan saya sebutkan ayat Al-Quran. Mari untuk yang terakhir ini, atau ayat terakhir yang ingin saya sebutkan tentang Nabi Muhammad, kita renungkan baik-baik dan menjadi bahan evaluasi. Karena ayat ini lebih tegas dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Allah mengatakan, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Demi Rabbmu wahai Muhammad Sungguh mereka tidak beriman walaupun telah mengaku beriman. Sungguh mereka tidak beriman berarti yang terancam keimanan kita. Yang menjadi taruhan iman kita. Siapa kata Allah? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka itu orang-orang yang mengaku beriman. Mau menjadikan engkau wahai Muhammad. Sebagai hakim pengambil keputusan dan peletak aturan. Dalam berbagai urusan yang mereka perselisihkan. Dalam berbagai perkara yang mereka hadapi. Tidak cukup sampai di situ Allah lanjutkan. Karena mungkin saja ada seorang hamba yang mau menerima menjalankan hukum Rasulullah, perintah Rasulullah, keputusan Rasulullah secara zahir. Yang nampak di mata, terdengar dengan telinga. Allah lanjutkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dan tidak didapati di dalam jiwa-jiwa mereka keberatan hati sesak nafas terhadap keputusan engkau wahai Muhammad secara batin Allah memantau Allah mendengar Allah melihat wa yusallimu taslima dan benar-benar mereka itu berserah diri kepada keputusan engkau. Segala urusan. Urusan rumah tangga ada perselisihan antara suami dengan istri. Jadikan Nabi Muhammad sebagai pengambil keputusan yang telah dibimbingkan oleh Nabi. Ada permasalahan di masjid kita, kembalikan keputusannya kepada sunnah dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada permasalahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita? Kembalikan keputusannya dan jawabannya hukumnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, masih ada beberapa ayat Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keterbatasan waktu, maka saya ingin menyebutkan sekarang satu atau dua buah hadis tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis tersebut diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah. Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abaa" قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan tidak mau untuk masuk surga. Sebagian sahabat terheran-heran bertanya kepada Nabi, "Faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa dari umat ini yang enggan tidak mau untuk masuk surga? Apa mungkin ada?" Maka Rasulullah memberikan jawaban dan definisi. "Qala man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku dari umat ini pasti dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang melanggarku, bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan atau tidak mau masuk surga. Semoga Allah menjadikan saya dan seluruh hadirin sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta kepada beliau, senang kepada syariat beliau, menghidupkan sunnah-sunnahnya, menjalankan ibadah sesuai dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang tadi dalam khutbah Jumat ah, sempat saya singgung Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang bukan bagian dari perintahku atau contoh dariku maka amalan tersebut tertolak kepada pelakunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapi makna hadis ini mari kita mengikuti hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik قال جاء ثلاثة نفر إلى بيوت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم yas'aluna an ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang sahabat Nabi di suatu hari datang ke rumah beberapa istri-istri Rasul untuk bertanya kepada mereka tentang tata cara dan tingkat ibadah Nabi ketika di rumah. Karena kalau ketika di masjid Rasulullah bersama para sahabatnya, para sahabat bisa melihat secara langsung bagaimana cara ibadah Rasul ketika safar bepergian bersama Nabi ke medan tempur ataupun ke dalam acara-acara lainnya. Para sahabat melihat bagaimana Rasulullah beribadah kepada Allah. Tetapi yang di rumah, yang paling tahu adalah para istri. Tiga orang sahabat ini datang khusus ingin bertanya kepada istri-istri Rasul, bagaimana sih ibadahnya Nabi di rumah? Maka beberapa istri tersebut memberitakan bahwa tingkat ibadah Nabi di rumah itu begini, begini, begini dan begitu. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika telah dikabarkan tentang tingkat ibadah Nabi ketika di rumah, tiga orang sahabat ini mengatakan, sedikit ya. Masih kurang ya. Aina nahnu min Rasulillah? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Di mana posisi kita dibandingkan Nabi? Nabi adalah seorang hamba yang telah diampuni oleh Allah yang telah lalu maupun yang akan datang. Kita ini belum mendapatkan jaminan ampunan. Masa kita ibadah hanya seperti itu? Kita harus lebih dari Nabi. Kita harus lebih banyak dari tingkat ibadahnya Rasul. Kalau Nabi sudah dijamin mendapatkan ampunan. Kalau kita, logika. Tiga orang sahabat yang punya semangat ibadah sangat tinggi. Ketika Rasulullah pulang, dikabarkan oleh para istrinya tentang apa yang terjadi Sebelum itu, tiga orang sahabat ini saling mengucapkan tekadnya. Salah satu di antara mereka mengatakan, Amma inni fa'akumul layla wala arqud. Kalau saya setiap malam akan sholat tahajud dan tidak akan tidur sama sekali. Masya Allah. Karena diberitakan Nabi Muhammad kalau sholat itu sepertiga malam yang terakhir. Sahabat ini mengatakan, saya semalam suntuk akan sholat. Sejak selesai sholat isya langsung sampai mendekati waktu subuh. Yang kedua mengatakan, Ama inni fa'asumun nahar wala uftir. Kalau saya akan berpuasa di siang hari, tiap hari. Tidak ada satu hari pun saya tidak berpuasa. Yang ketiga mengatakan, amma inni fala atazawwajun nisa kalau saya tidak akan pernah menikah karena keyakinannya kalau menikah akan mengurangi porsi ibadah akan mengurangi porsi berzikir porsi amalan soleh ketika Rasulullah pulang dikabari oleh para istrinya tentang ucapan-ucapan para sahabatnya tadi Mari kita renungi peristiwa ini. Maka Rasulullah mengatakan, Aina alladhina qalu kada wa kada. Mana itu tiga orang sahabat yang mengatakan begini dan begitu? Ama wallah, ana atqakum lillahi wa akhshakum. Demi Allah, kata Nabi. Nabi. Aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Benar enggak? Benar. Enggak ada seorang manusia yang lebih bertakwa dibandingkan Nabi. Jangankan kita, para Rasul dan para Nabi yang lainnya tidak bisa menyamai tingkat takwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pimpinan para Nabi, pimpinan para Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku kata Nabi. Manusia yang paling takut kepada Allah. Walakinni. Aku mulai lawa arkut. Tetapi aku. Solat malam tahajud. Namun aku juga tidur. Di malam hari. Wa asumun nahar wa uftir. Aku berpuasa di siang hari. Tapi aku tidak setiap hari berpuasa. Ada kala aku tidak berpuasa. Berpuasa. وأتزوج, وأتزوج, وأتزوج النساء dan aku juga menikahi wanita faman raghiba an sunnati falaysa minni barang siapa kata nabi sebagai kesimpulan enggan tidak mau meniru tidak mau meneladani mencontoh sunnahku tata cara dan sistemku beribadah sungguh dia bukan bagian daripada golonganku. Bukan dari golongan Nabi Muhammad. Lalu golongan siapa kita? Para hadirin yang saya muliakan, itulah Islam. Ibadahnya diatur oleh syariat, bukan oleh logika. Ibadah dan syariatnya diatur oleh Allah dan Nabinya. Bukan oleh adat istiadat. Bukan oleh kesepakatan-kesepakatan manusia. Bukan oleh kesepakatan-kesepakatan manusia. Tetapi Islam telah sempurna. Islam telah selesai penjelasannya. Para hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu. Sekaligus hal ini mengingatkan kita kepada ayat. Yang tadi pada khutbah Jum'ah. Sempat pula saya sebutkan. Yaitu ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah. Atau lebih tepat. Bagian dari ayat ketiga. Ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Allah mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan limpahan nikmatku untuk kalian dan aku rela ribo Islam ini sebagai agama kalian. Islam yang mana yang diridhoi oleh Allah? Sebagai agama kita adalah Islam yang di sana hidup Rasulullah menjelaskan, mempraktekkan syariatnya. Ketahui, ayat ini adalah salah satu ayat mulia atau ayat yang memiliki nilai penting. Dan semua ayat Al-Quran memiliki nilai penting untuk mengetahui ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa datang seorang Yahudi menemui Khalifah Umar Ibnu Khattab seraya berkata inni la la'alamu ayatan fi kitabikum law nazalat alaina al yahud latakhadna yawma nuzuliha 'idan kata Yahudi ini sungguh Aku tahu ada sebuah ayat di dalam kitab suci kalian yang kalau seandainya turun kepada kami, ayat itu turun dalam agama kami, niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari perayaan besar. Hari perayaan besar. Maka Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin menjawab, Inni la'a'lamu aina nazalat wa mata nazalat fa innaha nazalat bi arafah yauma arafah sesungguhnya aku tahu di mana ayat ini turun dan kapan turunnya ayat ini turun di padang arafah di saat jamaah haji sedang wukuf di arafah pada haji penghabisan perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi karena Islam itu bukan agama perayaan Karena Islam itu bukan agama peringatan ini, peringatan itu. Maka Khulafa'ur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali dan para sahabat, para imam kita, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. enggak pernah mengajarkan kepada kita perayaan ini dan perayaan itu. Islam hanya punya tiga hari raya. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari Jumat. Ad. Itu saja yang dibimbingkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi tadi mengatakan, kalau seandainya ayat ini turun untuk kami, niscaya hari turunnya ayat ini akan kami jadikan sebagai hari perayaan besar, kegembiraan. Berarti dari sini kita tahu bahwa mengadakan perayaan-perayaan selain hari raya Islam bukanlah bagian daripada agama Islam bukan dari bimbingan Al-Qur'an dan bukan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sedikit kajian kita ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk saya dan semua hadirin. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini. Amin Allahumma amin dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkhusus takmir masjid uh, Al-Ikhwan di Sorako ini. Semoga semua yang berandil Allah catat sebagai amalan soleh. Amin. Allahumma amin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.